Okay, nasa paksa tayo ngayon na tinatawag kong uh, team pala, team, Salakay Series. Sa aking ano lang. Uh, ah, moral nito may kinalaman sa ating mga kaaway. Yan. At ang unang uh, kaaway natin na uh, pag ninilayan nyo yung pag-aaralan ay ang kasalanan. Okay, kasalanan. Ano ba ang kasalanan? Uh, gusto kong pamagataan itong ano, pag-aaral natin tungkol sa kasalanan sa punto ng anyo ng kasalanan. Okay? Now, merong isang American singer na lagi kong napapakinggan doon sa tabi ng bahay namin ng dahil kay Kuya na guard na kung saan ganda ng sinasabi sa song Love is a many splendor thing ganon alam niya ni Mama Si Andy Williams, yun, paborito ko maawit ni Andy Williams kasi kasabay niya nila Matt Monroe, mga ganon. Yung paboritong awitin ni Nanay Del, alam niya ni Mama. Pero itong love is a many splendored thing, ah, meron pa yan eh. Ang original niyan, life is a many splendored thing. Kapag sinabing splendor sa wikang Tagalog, makulay. Splendor. Marami siyang kulay. And then, dito sa atin sa Pilipinas, gumawa ng parang katumbas para sa ganong awit ni Andy Williams. Kaso nga lang ginawang pambata at may pangasar ang awit na kung saan sinasabi para ito sa mga batang malnourished na kung saan ang sabi, makulay ang buhay sa sinabawang gulay. Yun yung sabi. Pero sa history, philosophy, kumbaga, or idea behind ng um, ng splendor thing, kumbaga ng buhay o particular ng pag-ibig. Na kung saan nagmula kasi ito sa panahon noong 7th, 17th century na kung saan yung tao ay naniniwala na yung liwanag ay isang bahagi lamang daw ng kulay sa sandaigdigan kumbaga, yung white collar. Pero nung dumating itong si Isaac Newton, okay, 17th century, na kung saan isang Christian scientist na ang focus ay more on sa natural o sa nature, natural scientist yung tawag sa kanya bansa. Nagkaroon ng pagtuklas itong si Newton sa pamagitan ng prism, no, hindi ako sayang ano, no, masigit itong sana ma-explain sa atin ni Lois. Pero may prismo na tinatawag, and then itong puting liwanag na ito, ayon sa experiment ni Newton, nung nilagyan niya ng prismo, para siyang glass, okay? Actually, ganon. Tapos, parang ganyan yan, ganon. And then, nung ipinadaan sa prismo ito, glass, yung liwanag na ito ay nag, kumbaga nabasag o nakati sa iba't ibang kulay or rainbow na kulay. Now, nung panahon ni Newton, paniniwala na yung kulay puti ay separate na kulay sa kulay pula, blue, dilaw at iba pang mga kulay, rainbow colors. And so, sa pag-aaral ni Newton, Gamit ang prism na ito, natuklasan niya yung isang napaka-weirdo nung panahon na yon at isang kumbaga hindi matanggap na idea na kung saan ang kulay puti is actually kinapapalooban ng lahat ng kulay. Na kung saan, kasi paniniwala noon na yung mo na ito na tinatawag person na ito, itong glass na ito, siya yung siyang gumagawa ng dahilan, parang refractioning na ang tawag doon, para magkaroon ng iba't ibang kulay. Parang siya yung siyang nagpo-produce ng kulay. And so parang noong time na yon maling isipin na yung kulay puti ay isang, uh, kumbaga, siya yung kabuuan ng lahat ng ito. Pero nung sa experiment ni Newton, pinatunayan niya na sa loob ng kulay puti na ating nakikita, nandoon ang lahat ng kulay na ito. And according sa scientists, ang tawag lang natin dito ay visible light. Yan ang tawag nila. At ang visible light na yan, kaya naging visible light lang kasi sa paningin lang nating mga tao, human eyes. Pero pagdating sa bubuyo, pagdating sa butterfly, for example, ah, meron, ah, ang ah, ginamit na example na nakita ko sa YouTube ay yung sunflower. Yung sunflower, kapag tinignan natin, gamit ang visible light na ito, itong puti na tinatawag natin sa ating paligid na yan, kapag tinignan natin yung sunflower, dilaw ang tingin natin. Pero sa butterfly, hindi lang dilaw yung kanya nakikita, kundi merong white and yellow. Pero sa bubuyog, green. And so sabi ng mga scientists, kung titingnan natin ang mundo and interpret natin ang mundo sa mata ng bubuyog at butterfly, napakakulay. And so yung kulay puti, sa totoo lang na nakikita natin, na tinaburian natin visible, ang mga scientists, visible light, ay kinapapalooban ng maraming kulay. Now, gamit yung ganyang illustration, doon sa Garden of Eden, Genesis 3. May naganap doon na kumbaga, ang sabi ni Paul, Romans chapter 5 verse 12. Ang sabi niya sa wikang Ingles, Sin came into the world through one man. Ang kasalanan, etong sin, yan, pumasok sa mundo sa pamagitan ng kasalanan ng isang tao. Now, sa theology, merong tinatawag na distinction sa pagitan ng first sin at saka original sin. Okay? Madalas itong ma- ma-confuse yung maraming uh, Christian sa ganyang kataga sapagkat nakaka-confuse nga naman kung tutusin. Kasi usually kapag sinabing original, babalik sa ugat na origin o kaya pasimula. And so kung pasimula, yun yung first. Pero sa theology, merong distinction. Yung nangyari na pagkain nila Eva, unahin ko si Eva, yung unang uh, ah, yung yung yung pag, yung particular na pagkakasala na ginawa ni Eva at Adan na kumain ng ipinagbabawal na bunga, yung yung gawang yon ay first sin. Yun ang first sin. Yun yung tinatawag na first act or expression of sin. Okay? Ngayon, yung kanilang kasalanan, basahin ko yung sinasabi dito sa Westminster Confession of Faith. English muna. Tatagalugin ko to. Englishin ko lang muna. They being the root of all mankind the guilt of the sin was imputed, and the same death in sin and corrupted nature conveyed to all their posterity, descending from them by ordinary generation. Okay, parang pang-abogado yung mga uh, wording pero sa aking dynamic translation, ganito yung pagkakasalin ko na madali lang maunawaan. Ganito. Ito ang original sin sina Adan at Eva bilang ugat ng sangkatauhan, napakaganda yung nakataga, ugat ng sangkatauhan na ipamana nila sa kanilang salinlahi ang husga ng kasalanan sa budhi, espiritual na kamatayan at makasalanang likas. Okay? So, original sin pala ito. For example, ito ay flower. Yeah ito yung ano niya, stem, yung dawan-dawan. And then merong root. Okay? Sila Adan at Eva, yung ating first parent, okay? Sila yung sabi sa Westminster Confession of Faith, root of mankind. Okay? Ugat ng sangkatauhan. And so nung nalason sila, nagkasala sila kumbaga. Okay? Na, na, na nalason. Okay? Na poison. Nung poison yung ugat. Of course, kung ugat ka, alam natin by common sense and common science, general science, na kapag naapektuhan ang ugat, apektado pati ang bulaklak, stem, and dahon. Okay, alam natin yon. And so yung original sin pala, nung na-commit nagawa ng ating unang magulang yung kanilang tinatawag na first sin. Yung first sin na yun, nagpasa ng ano ng sumpa. Pero sa wording ng Westminster Confession of Faith, hinati nila sa tatlong pagpapaliwanag yung corruption, yung poison na naipasa doon sa nakakonektang salin lahi kina Adan at Eva. Ano yun? Guilt. Tapos yung spiritual death. Okay? Eventuadat yan. And then, sinful neighbor. Okay. So yan yung naipasa. Now, binigyan lamang ng tatlong aspetong paglalarawan ng mga theologians at saka ng mga pioneer uh, na, na gumawa ng Westerners Confession of Faith yung, yung ibig sabihin ng kasalanan. Pero, etong tatlong ito, nag-iisa itong mga ito pagdating dito nagkakahirapan ng kataga. Ang gagamitin ko na lang, pagdating sa tinatawag na bukod ng kasalanan. Kung ano yung kanyang essence. And so sa loob ng kasalanan, kung sino siya, merong tatlo. Okay? According sa mga theologians. Nung nagkasala, etong sina Adan at Eva, yung kasalanan na yun, yung corruption na dulot nun, naipasa sa kanilang salin na lahi, na nag-cause ng guilt. Pag sinabing guilt, ito yung feeling mo sa sarili mo na kung saan makikiisa ka sa sinasabi ng sangkatauhan na ano, nobody is perfect. Lahat tayo ay nakaka-connect sa ganung kasabihan. Walang exempted sapagkat deep inside our hearts, may konsensya tayo na nagsasabi sa atin kahit hindi tayo nakikita ng tao, sinasabi ng konsensya, mali yan. Yun yun, ibig sabihin, guilt of sin. Spiritual death, ito yung ano, yung kalagayan natin sa kasalanan. Sinner, kaya tinatawag na makasalanan. Okay? Sinful nature, yun. <laughs> Walang salitang Tagalog. Likas na makasalanan. Yun. Na, so dito, makikita natin ano, na nung sinabi ni Paul sa Romans chapter 5 verse 12 na sin entered into the world through the offense or disobedience of one man, yung kanyang pag pagkakagamit sa sin ay naka-generic na tinatawag. Kung baga dito, sa kaninang illustration natin, puti, baga light eh. Pero pagdating sa prismo, nagkaroon niya ng iba't ibang anyo. Okay? Now, ito. Ito yan. Paliwanag ko to ulit kung sakaling hindi natin uh, nakuha ito. Yung ginawa nila Adan at Eva na pagsubay sa Diyos sa Garden of Eden na kung saan kinain nila yung bungang ipinagbabawal, hindi yon sin sa kanyang kabuuan. Hindi yon kasalanan sa kanyang kabuuan. Kundi yung ginawa nila ay isang partikular na anyo at ekspresyon lamang ng tuod ng kasalanan. Okay? Mapapaliwanag natin na mamaya. Ngayon, dahilan sa ganyan, uy, parang sariling akin itong natuklasan ko dito. Sarili kong kataga ito. Sa pag-aaral ko sa Genesis 3, tapos sa pagtingin ko sa sinasabi ni Paul sa Romans 5 verse 12, nakita ko na mayroong prismo uh, sa Genesis 4. Okay? Mayroong prismo sa Genesis 4, 5 hanggang 6 na kung saan yung kasalanan na sinasabi ni Paul na pumasok sa sanlibutan sa pamagitan ng isang partikular na kasalanan nila Evan Adan, nagkaroon pa yon ng iba't ibang anyo ng pagkakasala. Okay? At ano yung prison na yon? Well, sa New Testament, masigit na maunawaan. Pero, uh, gamit lang muna ang Genesis chapter 4 hanggang uh, ah, 6, nakikita ko na ang prison na yun is walang iba kundi ang puso ng tao. Okay? Or para mas maganda, corrupted heart. Pensa. Okay. Now, ito na, balik tayo. So, first sin. Nung nagkaroon na ng original sin, eto may kinalaman na to sa original sin. So, yung salin lahi, yung salin lahi na nagmula kina Adan at Eva, Of course, yung kanilang pagkatao na o yung kanilang puso, sabihin na lang natin, corrupted na. Kasi nalaso na sila eh. Sapagkat ipinanganak sila kumbaga na may laso na. Ganon. Pag aahas ka, kasi anak, um, anay tatay mo ahas din. Ganon. May kamandag ka rin. So may poison na kumbaga, meron ng corruption sa buhay ng saling lahi ni Adan ng dahilan sa ipinama ng corruption ng unang magulang. Now, sa corruption na ito, sa puso ng corruption na ito, kasalanan na yon na pumasok sa mundo, no, kumbaga, hindi ko gagamitin sinawid eh. Pero pwede rin, nung tinawid yung puso ng tao, yung puso ng sangkatauhan, o nung nananahan na siya naghahari sa puso ng sangkatauhan, yung kasalanan na yon sa kanyang buod o sa kanyang essence. Papasok kasi dito sa philosophy na tinatawag na ontology, pero hindi natin kailangan yon pero yung, yung kasalanan na yun sa kanyang pagiging buo ay nagkaroon ng iba't ibang anyo na ng pagkakasala. That's why sa New Testament, kayang sabihin ng Panginoong Yesus sa Matthew chapter 15, verse 19. Puntahan natin. Matthew 15, verse 19, yung ganitong kataga. Napakaganda. I believe nabasa nyo na to. Pero ganito yung kanyang sabi. Basahin ko na lang yung verse, okay? Huwag ko ng paliwanag context. Sa Ingles, ganito sabi ng Panginoon, For out of the heart, anong puso yung kanyang tinuturo? Of course, makasalanan ng puso. Pero ang sabi niya, For out of the heart, proceed evil, evil thoughts, murders, adulteries, fornication, thefts, false witness, uh, witness blasphemies. So yung, okay no? Yung mga kasalanan na yon na binanggit ni Christ, ilan lang yon sa mga particular na example o halimbawa ng kasalanan. Okay? Pero hindi yun yung buo ng kasalanan. Yun ay bahagi ng kasalanan. Anyo lang ng kasalanan. Pero bakit masigit na lumawak yung ekspresyon ng kasalanan? Kumbaga, yung dilim na kulay ng kasalanan, bakit nagkaroon ng iba't ibang anyo pa yon? Nang dahil sa kurap na puso ng tao. And therefore, bumuo ako ng salita na ganito yung sinasabi ko. Kung sinasabi ni Calvin, si Calvin, John Calvin ay mayroong katagang, The heart of man is an idol factory ang ako sa, sa ng Tagalog, ang puso ng tao ay pabrika ng kasalanan. Para sa akin naman, ganito yung aking masasabi. Ang puso ng tao ay prismo ng kasalanan. Okay? Ang puso ng tao ay prismo ng kasalanan. That's why, eto napakaganda pero wala na tayong time pagdating sa tinatawag na potential ng kasalanan, napakarami niyang pwedeng magawa actually. Okay? Now, teka, burahin ko to kasi napakaganda rin itong sinasabi ko. Medyo malalim ito, pero kailangan natin to. Um, medyo nasa malalim na tayo series ngayon. Okay. Okay, maliwanag na, no? Na corrupted ang puso ng sangkatauhan. Kasama tayo doon, kahit Christian tayo, meron pa rin tayong corrupted na puso sapagkat sa loob ng ating personality, merong dalawang nature. Papaliwanag ko to next time. Alam natin ang old nature at sa lumang, ah, lumang kalikasan na tinatawag, bagong kalikasan. Okay? Pero ito, sa, sa, sa corrupted na puso, yan, corrupted na puso yan, magdili, okay? philosophy kasi meron tinatawag na potential and actual. Yan. Yung sin sa kanyang sarili, sa kanyang buod, okay, ay napakaraming pwedeng magawa. Meron siyang potentiality. Okay? Kunyari, ang potentiality ng ganyang puno, magamat sa kanyang pagiging seed pa lang, seed pa lang siya, pero yung kanyang potential pwedeng maging ganyan. Na mga ganyan yung kanyang dahon, yung mga ganyang bunga. Kasi part yun ng potential ng seed na yon. Bagamat seed pa lang, pwede pang tuksoy na, parang liit-liit mo pa kasi seed, seed pa lang, o kaya tumubo, uhay pa lang, ang liit-liit mo. Pero sa kanyang potential, kung maalagaan siya, malagay sa environment, hindi punutin, may potential siya lumaking ganyan sapagkat katangian niya yon o potential niya yon na maging ganon. Okay? So, ganyan ang ibig sabihin ng potensya. So, yung kasalanan may potensya. Now, okay, dahan-dahan mo ako. Pagdating sa puso nga ng tao, napakaraming expression yung kanyang pwedeng gawin. Magkagayon man, sa atmosphere, kumbaga ng sangkatauhan, buti na lang ang Diyos ay may ginawang, o may binigay na common grace, yung tinatawag ang itong common grace na ito nagbibigay ng restriction. Lahat ng tao, papaliwanag kayo, lahat ng tao ay may kakayahang magpakasama. Oh, ganda na ito sa values. Sila Frank, uh, atin yun, masige itong nalalaman. Ang tao sa kanyang sarili ay may potensyal na magpakasama kung hindi siya i-restrict nahahadlangan ng tinatawag na common grace ng Diyos. Pag sinabing common grace ng Diyos, napakaganda niyan sa theology, ang lawak niyan. Ang, ang halimbawa ng common grace is ganito, ngayon ay malilim. Ah, kumpara kaya atin yon na isang wolf, para sa akin ay isang pampira, ang lakas-lakas ko ang saya-saya kapag makulimlim ang panahon. Ganyan. Pero siya, napakahina. A wolf eh. Ganon. Pero Tingnan nyo, yung pag pagiging makulimlim ng panahon ngayon, hindi lang ito ibinibigay ng Diyos sa mga mabuting tao, kundi yung kulimlim ng panahon ngayon ay kanyang ibinahagi kahit sa mga makasalanan lang sa paligid natin. Yun ang tinatawag na common grace. Regalo ng Diyos sa sino man. Wala siyang pinipili. Ang ulan para sa lahat, ang sigat ng araw para sa lahat, ang lilim ng po, parang ganon para sa lahat. Napapakinabangan ng lahat. Yun ang tinatawag na common grace. Ang government din, yung isang mabuting gobyerno, ang isang government na kung saan tumutugis sa mga pasaway dyan sa lipunan, ng mga adik, ng mga tambay o ng sino mang mga masasamang, may masasamang loob, yun ay bahagi ng common grace upang magkaroon ng peace and order sa ating lipunan. And so napipigilan yung krimen kahit papano sapagkat may isang may isang local government in particular na merong tinatawag na law enforcer, ganyan, at sa kabatas upang magbigay ng paghigpit o disiplina sa lipunan upang hindi maging masama. Okay, so kuha na natin ang common grace. So yan ay restriction na ginagawa ng Diyos upang hindi talaga maibigay to the maximum potential ng nananahang kasalanan sa puso ng tao yung potential ng sin. Ah, napakaganda niya. That's why isa yan sa paliwanag ko sa sinabi ni Paul na nung sabi niya yung sa Philippian jailer, kung sabi, ang tanong ng, na, na doon eh, nung bantay sa presinto, anong gagawin ko para maligtas? Iba yung kanyang thinking nung time na yun, pero ang sagot ni Paul, sumampalataya ka sa Panginoong Yesus at ikaw ay maliligtas at ang iyong sambahayan. Now, alam natin ang salvation ay individual, no? pero nilagyan ng sambahayan ang ibig sabihin ni Paul. Isa sa paliwanag na nakikita ko is that kapag merong isang Christian sa loob ng isang bahay, common grace ng Panginoon doon sa tahanang yun upang sa loob ng tahanang yun merong tagapag-iral kumbaga ng batas moral o ng JMRC. Okay, ganun. And so kapag may Christian, kunyari ang tatay mo yan, believer, ganyan, pero kapag Christian ka doon, merong something na habang na ginagawa yung Panginoon doon sa tahanang yun na hindi yun lalong nagiging masama or something kasi may habag ng Diyos na nakalapat doon sa kanyang anak doon sa tahanang yun. Napakalawak niyan, tinatawag. Papa. Now, eto no, since wala ang papa ko dito, ah, pwede ko itong masabi. Naniniwala ako na hanggang ngayon hindi pa patay yung papa namin kahit mama yan sa alam. Actually, kami hindi na naalak yan. Naniniwala ako na naampunan siya ng common grace ng dahil sa aming mga anak na Christian at lalo sa aming magulang na talagang hukaging Christian. Naniniwala ako doon. And so yun ang nakikita kong isa sa explanation na and thy household will be saved. Yung influence ng isang Christian sa loob ng tahanan. And so, now, dahilan sa common grace ng Diyos, yung tinatawag na actual sin, ito na yung kilos, yung naipakita, yung naipadama, okay, Nakasalanan, nababawasan. Magkaiba yung actual sa potential. Yung potential, yung kayang gawin, pero yung actual, yung talagang ginawa na. Kaya nababawasan yung actual na nangyayari na kasalanan either sa loob ng isang o sa isang lipunan ay nang dahil dito nababalik yung Sermon on the Mount dahilan sa mga Christians na tina, tinatawag na preservatives ng society, we are the soul and light of the world. Nape-preserve ang isang community, ang isang family ng dahil sa Christians. Napabawasan yung aktual na mangyayari kasalanan o kasamaan or curse, sumpa ng dahil sa existence ng Christian. Diba? Ganto niya. And actually, this is the last thing sasabihin ko uh, naging pag-aaral ko kasi ngayon, naisingin ko lang, yung tinatawag na Abrahamic Covenant, Genesis chapter 15. At part yan ng paborito kong subject na Dominion Theology. Na kung saan doon sa Genesis chapter 15, sinabi ng Panginoong Diyos, part ng kanyang covenant kay yung parang papasimula pa lang na covenant ng Panginoon ni Yahweh kay Abraham. Sino mang magpal, Abraham, I will bless you. Ganyan Sino mang pala sa iyo, pagpapalain ko. Sino mang sumumpa sa iyo, susumpay. At sa theology ni Paul, Romans chapter 4, and then Galatians, tayo ay tinatawag na nasa ilalim ng Abrahamic covenant. Nang, nang dahil, bakit? Nang dahilan sa ating Panginoong Jesus na tinatawag na the seed sa iyong pangakong bigi na kung saan sa pamagitan ni Kristo pabilang tayo kumbaga sa lahi ni, ni Abraham sa pamagitan ng, panana, ng pananampalataya. Pero ang punto ganito, yung tinatawag na blessing and cursing na ibinigay ng Diyos kay Abraham naniniwala ako na ipinamana rin yon sa mga Christians. And so yung presence ng Christians sa loob ng tahanan at sa community is pagpapala talaga. At sa aking buhay, ewan <laughs> ko, ayoko maging dogmatic dito. Pero sino mang nagpala sa akin, pinagpala rin ng Panginoon. At sino mang kumalaban sa akin, sinumpa ng Panginoon o pinahiya ng Panginoon. naniniwala ko. I believe merong tinatawag na uh, transferable concept, yung tinatawag na don't touch God's anointed. Pag sinabi yung transferable concept, ibig sabihin, hindi yung opisina, kundi yung prinsipyo. Kapag ang isang tao ay anointed, and we are all God's anointed, according sa theology ni St. John, kasi lahat tayo ay merong anointing. Okay? So, hindi lang ito special sa isang ano. Of course, merong office ang pastor. Pero ito talaga naniniwala ko. Kapag ang isang pastor mabuti talaga sa paningin ng Diyos, may integrity siya sa harapan ng Diyos, at kinalaban niya ng ipunan, kahit mapatay yung pastor na yon, the Lord have ways, mysterious ways, upang balikan in judgment yung taong kumalaban ka sa anointed na ng Panginoon. That's why, kunyari sa school, may magpapahiya sa'yo, hayaan ah, mo lang. Why? Because in God's mysterious ways, hindi mo lang alam siguro paglipas ng isang buwan or something, may nangyayari sa tao. May nangyayari sa tao. It could be hindi sa financial, kundi sa heart, peace of mind, hindi natin lang. Kinalaban ka eh. Ganun yan. Kinalaban. Lalo na ngayon, mas lumalakas ang aking pananaw sa angelic beings. I believe nagkakaroon ng tigmaan sa spiritual na mundo kapag meron mga unbelievers na umaatake sa Christians, and then yung mga angels and demons sa uh, spiritual nag-aaway-away din yan. And then of course, since tayo ay nasa kampo ng Panginoon, alam natin na meron tayong laging nasa winning side because of His promises. Medyo malalim pag-usapan natin yan next time. Pero yun, naniniwala ako sa blessing ng Panginoon sa bawat isa sa atin. And so, dapat magbigay sa atin yan ng motivation to be faithful to the Lord. Kasi yun talaga, yun din ang kondisyones eh. Kung tapat ka sa Panginoon, ipagtatanggol. Sabi niya kay Abraham, Don't be afraid, Abraham. I am your shield and your exceeding great reward. Grabe, redundant. Dito yung version. Don't be afraid, Abraham. Kasi may context ba siya natatakot? May lumalaban sa kanya. Don't be afraid. I am your shield. Ako ang sanggalan mo. At ako ang iyong mayamang gantimpala. Don't worry. Okay? And so yan yung ating pambungad na pag-aaral sa kasalanan or anyo ng kasalanan. Ah, sa sandaling Next time, God willing, pagkatapos ng mga nakasay na preaching, babalikan natin ito. Okay? Sabihin, hindi na ako next Sunday. Okay? Okay, let's thank the Lord sa ganitong message. Lord, uh, salamat um, sa pagiging tagapagligtas mo sa amin. Ah, maraming salamat sa ganitong uh, pag-aaral hinggil sa kasalanan na magkaroon pa kami ng malalim pang theological na unawa dito. Hindi pa namin napag-uusapan yung biblical data pagdating sa kasalanan. Pero Lord, nagpapasalamat kami na grabe pala, Lord. Salamat sa common grace mo. And lalo sa amin na Christians, special grace through the Holy Spirit, through Scripture, through angelic beings na nasa, na nasa paligid namin. At sa pamagitan ng presence ng Triune God, oh, meron talaga kaming kakayahan na kung saan labanan ng pagkakasala, napigilan yung maximum potential kumbaga nito Lord sa aming buhay. But of course Lord, you know, nasa katawang lupa pa rin kami and so nagkakasala pa rin. Pero buti na lang, napakayaman ng habag mo't biyaya na kung saan sabi ni Paul, kung dumadami yung aming kasalanan, dumadami rin Lord ang habag mo. Oh, thank you Lord. Eh, napakayaman ng iyong biyaya at habag sa amin, Lord, na kahit kami magkasala, mas dakila at mayaman pa rin ang habag mo sa amin. Oh, walang ibang Diyos na katulad mo, Panginoon. Ikaw ang hari ng biyaya talaga. Hari ng biyaya sa amin buhay. And so sinasamba ka namin, kinikilala ka namin, pinapupurian ka namin, Pinasasalamatan ka namin sa aming buhay. O sino kami, Lord? Who I am? Who are we? Lord, pa talagang iligtas mo. Pero salamat, Lord Jesus. Salamat, salamat. Alagaan mo, Holy Spirit, ang mensaheng ito sa aming puso. Para sa kapurihan ni Jesus, naming Master, naming Panginoon.